Воскресе! Воскресе! Danas je postalo uobičajeno da kad monaha dobiju putem mobilnog telefona, onako projavljujući onaj evanđelski obzir i nivo, pa se kaže, oče, znam da si u gužvi neprestanoj, ali ipak nešto da popričamo, kažemo, čujemo. I onda kad to čovjek, čovjek čuje jednom, drugi, treći put i e, konstatuje da je zaista tako, da se sve više nalazimo u gužvama i u gužvi. A to nikako nije dobro prije svega za monaha, jer on ipak ne bi trebao da živi u kušlji. A ako živi, to bi trebao da smatra nemalim problemom. Nemanja, postavim posebno postavim malo vrat pritvore. Ali ni hrišćani, takođe ne bi trebali da se mire sa gužbom u onom bukvalnom smislu, dakle onaj e, pritisak koji ugrožava prije svega prostor srca i pažnju i snagu uma. Pozvani smo na mir, pozvani smo na tihovanje, na bezmolvije, kako to kažu naši sveti oci, molitveno tihovanje, koje uz Božju pomoć i Božjom milošću možemo da imamo u određenoj mjeri i u ovakvim vremenima i zajednicama. Može mir da se ima jer ga je Gospod donio, može mir da se ima jer on jeste mir naš. Može da se primi jer je gospod obezbijedio odlične uslove za primanje i sticanje mira. A ti uslovi i mjesto i način jeste ono što evo mi pokušavamo dobrom voljom, a uz Božju pomoć, da steknemo živeći u našoj crkvi. I evo baš ovi dani pashalne radosti, čiste svjetlosti, pozivaju nas da uprko svim onim događajima koji potresaju zemlju, ali bukvalno potresaju, uprk, uprko svim onim događajima koji će je tek potresati, da ipak smognemo snage i da primimo silu Božju da obratimo pažnju na događaj koji nas spasava od onog razornog duha i svih onih događaja koji evo i ove naše dane obilježiše sjećanje na sve one događaje koji su potresali naše pretke i onih događaja koji tek treba da se odigraju, da se uhvatimo za čvrsto, tvrdo i nepokolebljivo. Ili kako kaže sveti apostol Pavle, da vežemo srce svoje ili dušu svoju za kotvu, nepokolebljivu, moćnu kotvu, a Ta kotva jeste gospod naš, evo baš na današnji dan, jeste kost njegova, rebro njegovo, da se vežemo za njega živoga, vaskrsloga, besmrtnoga, ova proćenoga, koji sobom donosi jedno novo carstvo, novi život. Carstvo u kome nema problema koji postoje u ovom carstvu, palom carstvu. Carstvu u kome vladaju potpuno drugačiji zakoni u odnosu na zakone ovoga carstva. Carstvo u kome sija svjetlost, potpuno drugačija od one svjetlosti na koju smo mi navikli. Mislimo i na ovu tvarnu, a mislimo i na onu svjetlost da kažemo, intelektualnu ili duhovnu, ali u onom lažnom smislu duhovnosti. Tamo je čista svjetlost, božanska svjetlost. Carstvo u kome vlada istina, apsolutna istina, za razliku od ovoga carstva koje je utemeljeno na laži. Jer ovaj svijet, braći i sestre, u svom temelju i kao ugalni kamen ima laž i gordost. Ima, ako ćete konkretno, oca laži, kako je gospod nazvao i našeg i njegovog neprijatelja. A carstvo koje nam je gospod otvorio i donio jeste carstvo istine i vječne pravde, vječne ljubavi. I to carstvo, evo u ove paskalne dane, projavljuje se na jedan poseban i posebno svečan, recimo prazničan, prazničan način. I prošla paskalna nedelja, paskalna noć, a i ova nedelja Tomina, nedelja nova, e, a duhom svetim kroz crkvu želi da nas tvrdo veže i da tvrdo posvjedoči istinitost ovih riječi koje vam reko smo i događaja koji se odigraše radi našega spasenja. Slušajući ovih dana na svetoj liturgiji čitanja iz dijela apostolskih, iskoristimo priliku pa da vas podsjetimo ako znate i naučimo, ako ne znate, da u Novom Zavjetu, pa da kažemo u ovom izdanju naše crkve, poslije Evanđelja postoji jedna mnogo značajna knjiga. One su sve ovdje sabrane u jednu, ali e, treba ih posmatrati i odvojeno, iako su duhom sjedinjene knjiga koju je ostavio našim danima i našoj generaciji, ali ne samo našoj, sveti apostol Luka, djela apostolska, da bude svjedok svih onih događaja koji su se odigrali neposredno poslije vaskrsenja gospoda našeg Isusa Hrista i da naša vjera, ukoliko povjerujemo, a sigurno ćemo povjerovati, braćo i sestre, ako budemo slušali svete apostole, da naša vjera bude tvrda i tvrdo utemeljena. Zašto je ovo važno naglasiti? Sačekajmo da se javimo. U smo. Treba i snimati i javljati se, nije to, nije to lako. Tako, samo polako. Zato što vjera u vaskrsenje, mislimo na pravu, živu, moćnu, besmrtnu, i radosti preispunjenu vjeru mi ne možemo steći ako se ne osvjedočimo u događaje koji su se odigrali. Vidite i sami, prosto praznik Vaskrsenja doživjeti bez e, utemeljenja evanđelskog, apostolskog porijekla, to je moguće, ali u isto vrijeme sobom nosi jednu tugu, E, to vam je kao da ste na domaku spasonosnog zalogaja, a da ga nikad ne okusite. To je biti, kao biti zamrznut, zaleđen u nekom skoku, u pravom smjeru, ka dobrom cilju, ali zamrznuti se u skoku, zalediti se u skoku. Tako je vjera mnogih e, kao zamrznuta, i ne može biti drugačije jer nije utemeljena i nije pokrenuta duhom svetim. Zato naša sveta crkva na vrlo temeljan način, vrlo pažljivo i rekli bismo uporno insistira. E sad kako ona to insistira, na koji način? Kroz bogosluženje, kroz liturgiju i kroz praznični ciklus, e, svaki put vezujući konkretan praznik sa događajima koji su se odigrali. Tako i Vaskrsenje Gospodnje. Ne možemo, braći i sese, da primimo ovako. Ne možemo da primimo tako veliki praznik i tako veliki događaj kao neko nasleđe predaka, kao nešto što su oni nekad slavili, što je nekad njima bilo važno, oko čega su se oni okupljali, kola igrali, praznovali na ovaj ili onaj način. To ne smijemo da dozvolimo. Naravno, to je za veliko poštovanje, to jeste i da se čuva, i da se njeguje, i da se prenese generacijama. Ali mi moramo otići do onog korijena događaja. Mi se moramo sresti sa apostolima, mi moramo biti prisutni na onim mjestima gdje su oni bili prisutni i gdje su oni vjeru primili i u vjeri bili utvrđeni. Evo i današnja Tomina nedelja. Bili ste, vjerujem, svi ili većina vas jutros na svetoj liturgiji, Pa ste čuli kako nas evanđelist Jovan direktno vodi u sam događaj. I čuli smo kako Toma razgovara sa učenicima, sa ostalim apostolima, kako gospoda srijeće, kako gospoda dotiče, čuli smo i kako mu se gospod obratio, sa kojim riječima, Svega toga bili smo svjedoci. Pritom, mnogo je važno primijetiti, čuditi se, diviti se tome, kako je moćna crkva Hristova, e, kako nas moćno obavještava. Vidite, e, ti događaji, oni su duhom svetim prenijeti u sveta evanđelja kao u sveštene kivote i imaju silu. Pritom, to nije sila nadahnutog pisca. Znate, imate silu određenih knjiga, ali ta sila je ravna sili e, njihovih autora. A ta njihova sila, ukoliko su talentovani, ona je sila ljudske prirode, pale ljudske prirode. I naravno, e, pomiješana je sa strastima. I vrlo često E, ispunjena e, demonskom energijom, e, ispunjena onim demonskim nadahnućem. I to su knjige koje, moramo priznati, privlače pažnju. Znate, jer demon, odnosno demonska energija, i tekako zna da privuče um i pažnju čovjeka. Kroz, ne mora to biti samo knjige. Danas su to najčešće filmovi, Ranije ljudi nisu imali priliku da gledaju filmove, muzika i mnogo toga što danas masovno preko masovnih medija e, privlači pažnju. To se mora primijetiti. Ona sila koja se nalazi u svetim evanđeljima, konkretno Lukinom evanđelju, Jovanovom evanđelju, Matejevom, Markovom, ona sila koja se nalazi u dijelima svetih apostola, E, to nije sila čovječija. Mi znamo da je evanđelje Lukino. Ali to nije Luka pisao po nadahnuću e, pale prirode. Ne. Evanđelje je nadahnuto, napisano i preispunjeno silom Duha Svetoga. I sve što je zapisano u svetim evanđeljima, braćo i sestre, zapisano je, konstruisano Duhom Svetim. Zašto? Ne samo da bi bilo e, tačno prenijeto, mada i to je neophodan uslov, da bude istinito, nego je napisano tako da može da izazove vjeru. Da uvjeri čovjeka u istinitost tih događaja, ali ne u smislu da on klimne glavom i da produži dalje, ne, nego da povjeruje i da se tu zaustavi da ne traži dalje. Jer su događaji, braće i sestre, do tada neviđeni. I desili su se radi svakog od nas. Gospod moj i Bog moj, uzviknuje sveti apostol Toma. Da napomenemo da ovaj ciklus koji nas okuplja i koji evo uz Božju pomoć traje, on nosi e, naziv e, Gospod moj i Bog moj. I cilj tog ciklusa i ovog našeg zajedničkog dijela, naravno ne mislimo samo na ovaj termin, nego na sve naše susrete u ovoj svetoj obitelji, prvenstveno na liturgijska okupljanja, jer ovo okupljanje bez liturgijskog nema nikakvog smisla. Ovo okupljanje, braće i sestre, ono ima za cilj da se mi tamo okupimo, da se tamo nađemo i da prepoznamo što je više moguće veličinu mjesta i blagoslova i dar Božije koji dobijamo kroz svetu crkvu, a posebno kroz svetu liturgiju, mislimo na svete darove na svete tajne, na nebeski hleb i nebesko vino, to jest tijelo i krv. Dakle, ova okupljanja, konkretno ovaj ciklus, apsolutno su u službi, ili bi mi makar htjeli da to tako bude, u službi boljeg razumijevanja tajne crkve, a u crkvi tajne nad tajnama i svetinje nad svetinjama svete liturgije. Gospod moj i Bog moj. Uzviknuo je Toma. On nije, braće i sestre, povjerovao je da, da je Gospod vaskrsao i ostao na distanci. Ispoveda da je stvarno vaskrsao. Vidi, eno ima i rane, eno ima i rebra. Evo, onako dodjeluje, je stvarno vaskrsao. Ne. On je dotakao i uzviknuo je, Gospod moj i Bog moj. On je vjerom, braći i sestre, otišao dublje. On je projavio ono što treba da projavi i srce naše, da prepozna gospoda, ne samo da konstatuje vaskrsenje, kao što konstatujemo da je neko koji je pao sa zgrade, sa skele, ko se povrijedio na ovaj onaj način, da konstatujemo da diše. Diše ili živ je. Ne. On je otišao duboko. Srce mu je sve rekao, gospod moj i Bog moj. Toma je, dodirnuši rebra gospodnja, dodirnuši tijelu vaskrsloga Boga čovjeka, on je i sebe našao u njemu. On je u svjetlosti vaskrsenja prepoznao i sebe u carstvu Hristovom, u carstvu Božijem. To je e, bogosluženje Tomine nedelje, ono će trajati sve do subote. Ono mnogo produbljuje e, događaj e, iz Tomine nedelje. Toma se kosnuo rebra božanskog i progledao je, otišao je, počeo je da bogoslovstvuje duboko. A crkva nas poziva da i mi, prateći događaje, a vezane, direktno vezane za sam e, dan Vaskrsenja i događaje koji su slijedili, da se uvjerimo u Vaskrsenje i da plod naše vjere u Vaskrskog gospoda bude ovaj usklik srca. Gospod moj i Bog moj. Ako tako ne povjerujemo, braći i sestre, mi se nalazimo u velikoj opasnosti. Praznik je tu, pred nama, vrijeme teče, a naša vjera nije apostolska. Nema onog usklika. Možemo da odreagujemo ovako i onako na sam praznik. Može da nam bude lijepo u atmosferi hrama, može da nam bude lijepo i u ovim našim sabranjima. Možemo da nosimo neke fine utiske. Međutim, ako ne povjerujemo, kao što je Toma povjerovao, ako u Vaskrsenju Hristovom ne prepoznamo dar Boži svima nama, ponuđen, ali i svakom lično, mi nismo ušli u tajnu, mi praktično nismo ni povjerovali znajući da ta opasnost postoji. Postojala je u ono vrijeme, pazite, nije bilo lako ni apostolima da povjeruju, znate. Ljudskoj prirodi, paloj ljudskoj prirodi, nije bilo lako da povjeruje u Vaskrsenje gospodnje. Nije lako ni danas, braći i sestre, mi moramo biti realni, nije to lako. Kogod brzo povjeruje u Vaskrsenje, to je odmah sumnjivo, Kogod brzo uđe u prostor crkve i postane mu sve jasno, to je odmah sumnjivo. Ako nismo prošli kroz borbu, kroz borbu sa sumnjom, ako nismo provjerili te događaje detaljno, slobodno, vidite, gospod ne zabranjuje da provjerimo. Gospod ne zabranjuje da se raspitujemo. I ne samo što ne zabranjuje, nego on je poslao mnogo svjedoka njegovog vaskrsenja. Ako hoćete, svi sveti apostoli, i Toma, i 12 dvanaestorica, i sedamdeset drugih apostola, a poslije njih svi njihovi naslednici, učenici, patrijarsi, sveti oci, sveti mučenici, a mučenik u onom najdubljem smislu znači svjedok. Mučenik, on svjedoči. Mučenik, on nepokolebljivo stoji u svojoj vjeri i ne mrda, uopšte se ne klati. Oni probaju bičevima, međutim on se ne pomjera. Oni probaju udarcima, on se ne pomjera. Oni probaju ekserima, on se ne koleba Oni probaju žiletima, noževima, ne mrda. On ne mrda i svjedoči. A šta svjedoči? On svjedoči da je Gospod ustao iz mrtvih. On ispovjeda svojim stradanjem apostolsku vjeru. Gospod moj i Bog moj. Ne dozvoljavajući da se pokloni laži, i idolima ovoga svijeta. Krv mučenička, braće i sestre, jeste jedno od najjakših svjedočenja vaskrsenja gospodnjeg. Pored njih, učitelji crkve, učenje crkve, svetopredanje crkve, ono svo, bez obzira na njegovu raznolikost i široki domen, ono u svom jezgu, u svom centru ima vjeru u Vaskrskog Hrista. Ono je svo Hristocentrično. Crkva pravoslavna, braće i sestre, ona vam ne može bez Hrista. Ukoliko uđete u njem prostor, to možete sami ovako da, da provjerite, da testirate. E, zašto da testirate? Pa da provjerite da li ste vi uopšte ušli u crkvu. A u crkvu, e, ovo kad govorimo, da napomenemo da neko pogrešno to ne razumije i tumači, mislimo na, na e, duhovni prostor crkve, ne fizički prostor hrama, u njega može da uđe bilo ko, nego u duhovni prostor crkve. Možemo ući samo duhom svetim. I duhom svetim da tamo sagledamo istinitost svih onih događaja, dakle ne samo vaskrsenja, neophodno je da povjerujemo i u čudesno ovaploćenje, da vjerujemo u propovjedi, u svaku riječ koja dolazi iz, iz gospoda, dolazi od Oca Nebeskog Duhom Svetim kroz Sina se objavljuje da svaku riječ primimo kao riječ samoga Boga, da vjerujemo da kad strada, da strada radi nas, liječeći našu prirodu, pazite, sad smo bili u strasnoj sedmici, E, sve ono što je Gospod primio, sva stradanja, sva poniženja, sve muke, On je to, braći i sve, se primio radi nas. On je na taj način nas liječio, svakog od nas. E, svaki udarac bičem po leđima gospodnjim, to je terapija za moju dušu. Pljuvanje, šamaranje glave gospodnje, to je sve terapija, to su melemi za moju ranu, za moju gordost, za moju zlobu, za moju mržnju, za moj gnjev, za moje neposlušanje. Njegov krst, on je za mene, braći i sest, to je moja rana. Njegovim ranama, kako pjeva crkva, mi se iscijeli smo. Njegovom smrću mi se od smrti oslobodismo. Njegovim vaskrsenjem mi život vječni smo. I zato tom apostol, dodirnuši ga, kaže Gospod moj i Bog moj, život moj, sve moje. To je bila ispovijest, to je bio usklik apostola tome. Znate. Šta mi sve ne dodirujemo, znate? Poker aparate, je tako? E, ljude, situacije, e, razne kombinacije, od, od svega, ili bližnje, znate, nekad roditelji, ili, da kažemo, e, srodnici, krvni, pa nekad i u braku, znate, mi očekujemo da ona ili on ili djeca zamijene gospoda. To je nemoguće, braći i sestre. Nego svi, i roditelji, i supružnici, i djeca zajedno s njima, treba u gospodu da prepoznaju sve. I zajedno da uskliknu gospod moj i gospod naš. E da bi do toga moglo da dođe, crkva, mada malo ko zna za to, znate, braći i sestre, mi smo to otkrili zahvaljujući tome što smo se evo, u manastirima e, približili, a za ovo vrijeme to je veliki blagoslov koji mi, nažalost, ne znamo da poštojemo i cijenimo, približili smo se bogosluženju, to je onaj bogoslužbeni ritam crkve, ritam duha svetoga. Jer ritam crkve je duh sveti odredio. Tu, braći i sestre, nema ljudskog elementa. Naravno, ima ga, ali kao poslušnog blagodati Božijoj. Zato su nam sveti apostoli i sveti oci određivali ritam življenja u crkvi, konkretno i bogoslužbeni tipik. Ako ga pratimo, vidjet da crkva, posebno na nedjeljne dane, jer nedjeljni dan je dan kad mi svjedočimo vaskrsenje gospodnje, svjedočimo njegovu smrt, stajemo iza nje, pazite, mi stajemo iza toga. E, volio bi ako biste mogli, kad kažemo gospodnju smrt, da je odmah dovedemo u vezu i sa njegovim čudesnim ovapoćenjem. znati praznik blagovijesti je tu, blizu vaskrsenja, da bi nas podsjetio ko će to da strada, ko to strada, Ko je to na krstu? Znate, e, ko to umire? Ko to vaskrsava? Jer ako naglo dođemo, recimo, u Jerusalim, onako iz nekog autobusa vođeni nekom turističkom agencijom i naglo uletimo u ulicu stradanja, nama mnogo toga može da bude i nejasno. Ali ako pratimo od blagovijesti, pa onaj čudesni pozdrav Arhangela, pa najavu da će začeti od duha svetoga, pa posle blagovijesti utvrdimo se božićnim praznikom, božićnom radošću, jer nam se Bog rodio, pa čitava ona pokretanja nebesa, one najave proroka, pa je tu i Jovan Krstitelj, znate, pa težina njegovih riječi, težina njegovog svjedočenja, pa onda težina njegove prolivene proročke krvi, i krvi njegovog oca Zaharije, pa onda težina krvi 14.000 vitlemskih mladenaca, pa bjekstvo u Egipat, pa mudraci, znate, pa sve što se dešavalo, pa dešavalo, pa dešavalo, pa čudesna propovijed, pa silna vaskrsavanja, iscijeljenja, čudesna e, propovijed, znate, prepuna premudrosti Božije, znate, Pa sve, sve, sve to imamo i sa tim ulazimo u strasnu sedmicu, sa tim prolazimo kroz ulicu stradanja, sa tim i do krsta, sa tim i u grob, sa tim i iz groba. Crkva se trudi duhom svetim da nas vaspita, da nas obrazuje, da nas, ako hoćete, informiše, ili da nam osvjedoči da je sve to zaista tako bilo. Evo baš jutro su Jovanovom evanđelju kaže se e, na kraju ovih događaja susret tome i gospoda, utvrđivanje u vjeri, izricanje blaženstva svim onima koji povjeruju, a ne vide, A mi, mi pripadamo toj generaciji. Ukoliko smo povjerovali, braće i sestre, ali povjerovali onim apostolskim kvalitetom, jer vidite, e, mučenici, recimo džako na vakum, znate, e, naša dika, znate, naša ljepota, e, naša sveta mladost ukrašena krvlju mučeničkom, znate, za razliku od današnje mladosti koja sve više posrće u, u moru grijeha, Đako na vakum, on je povjerovao, a nije vidio. On je povjerovao svjedočenju crkve, on nije bio u Jerusalimu. On je povjerovao svjedočenju crkve, on je povjerovao svetom evanđelju, braći i sestre, jer je kao đakon čitao sveto evanđelje, ne samo sebi, nego ga je čito narodu. I duhom svetim, silom duha svetog, koja je sadržana u evanđelju, on je povjerovao, nije vidio. Ali, pazite, e, povjerovati, a ne vidjeti, e, ne znači da nije vidio. Nije vidio u onom fizičkom smislu, on nije bio savremenih svetih apostola, ali zar duhu svetom predstavlja problem da onoga koga posjeti uvede u događaje koji su se odigrali. I ne samo da ga uvede u događaje u smislu da kao nekim vremeplovom da ga vrati, da se premota pa da on gleda što se dešavalo. Ne, mnogo više od toga. Sveti mučenici su imali vjeru nesumnjivu. A kako, kako da posumnjamo da, da je ta vjera bila takva kad su svojom krvlju potvrdili da stoje iza toga. I to kakvom krvlju? Pa pročitajte žitije mučenika, braći i sestri, ili mučenica. Znate. To, je, to je jasno svjedočenje da oni, kad kažemo, kad Gospod kaže, povjerovaš da su oni otišli mnogo dublje od fizičkog viđenja, ili svjedočenje onih koji su prosto bili očevidci. To što smo vidjeli. Koliko nas gleda liturgiju, braći i sestre? Gleda. Ali ne vidi. Blaženi koji povjerovaše, a ne vidješe. Blaženi oni koji će vidjeti mnogo dublje nego oni što vide, a ne vjeruju. I biti jednaki, pazite, jednaki, sa onima koji su ih gledali i povjerovali. Ko nama daje tu mogućnost? Bez obzira na vremensku distancu. Mi možemo danas da se nalazimo u 55. vijeku, a ne u 21. Mogućnost da povjerujemo ili da povjeruju, pošto mi nećemo biti još dugo živi, mi koji smo ovdje sabrani za 100 godina, pazite za 100 godina, ali naravno i mnogo prije toga, na tom nekom jubilarnom susretu, vjerojatno da ne bi bilo nikoga od nas ovdje, ali dozvolimo da će biti možda neko i živ. Ali za 100 godina, znate, niko od nas neće biti živ. Međutim, Duh Sveti nama danas obezbeđuje da imamo direktno uključenje. Izrazimo se grubo. Sveti Jovan u ovom odlomku koji smo jutro čitali, kaže na Tomino, gospod moj i Bog moj, reče mu Isus, zato što si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne vidješe, a vjerovaš. I nastavlja i kaže, sveti, savjet sveti Jovan Bogoslov. A i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisana u ovoj knjizi, mislim na evanđelje. I onda ukazuje zašto su ova zapisana, zašto je ovo sve ostalo, jer postoji cilj, svrha. Kaže, a ova su zapisana da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da vjerujući imate život u ime njegovu. Sveto evanđelje, braći i sese, i sve ono što je zapisano u njemu, zapisano je da bismo mi povjerovali to jest da bismo vjerovali, živjeli novim životom, živjeli vjerom, živjeli viđenjem, živjeli opštenjem, živjeli duhom svetim. Zato crkva insistira da njena čada, to bez danjeg, braći i sestre, e, to je osnova, to je temelj, da budu upoznata sa ovim događajima, ne na bilo koji način, nego evanđelskim tekstom i blagoslovenim predanjem crkve. Jer pored kanonskog zbornika evanđelja postoji takozvane priče, prepričani događaji sa mnogo metaka od strane ljudi, sa raznim, da kažemo, slobodnim tumačenjem događaja, to crkva naziva apokrifnim spisima, I ona kao takva nisu blagoslovena za opštu upotrebu. A ova evanđelja koja imamo, ona postoje da bismo mi povjerovali. Živo i tvrdo. Na jutarnjim bogosluženjima nedeljnog dana, dana gospodnjeg, postoje takozvana vaskrsna evanđelja. Bilo bi dobro a evo vi se potrudite, mi ćemo na tu vašu želju odgovoriti, da izvučete, one su u, da kažemo, bogoslužbenim evanđeljima e, podijeljeno i stoje na određenim mjestima i čitaju se svake nedelje, koja direktno ukazuju na vaskrsenje gospodnje i događaje koji su uslijedili. A zašto to crkva čini? Zato što ona hoće da njena djeca, kao slobodna, razumna, duhovna, povjeruju i da vjeruju usaglašeno. I da imaju isti izvor, da imaju isto nadahnuće, da imaju istu radost. I ako hoćete, eh, po kvalitetu, isti doživljaj praznika, da ono moje, gospod moj i Bog moj, i tvoje, njeno, vaše, gospod moj i Bog moj, ne bude uzrok razdvajanja, još manje uzrok zavisti, nego jedinstva, nepokolebljivog i nerazorivog, vječnog jedinstva. Jer ako se ne sretnemo sa gospodom lično, vjerom i posvjedočeno od strane svetih apostola, e, i naši, da kažemo, međuodnosi bit će ugroženi ili zavišću, ili gnjevom, ili ljutnjom, ili raznim drugim strasnim opterećenjima. Ako i ja povjerujem u gospoda moga, Boga moga, vjerom duhovnom, vjerujući u sve one darove koje primam preko njega, pričešćujući se njime, ako i ti povjeruješ na isti način, E, zašto bi mi bili razdvojeni? Zašto bi doživljavao tebe kao nekog drugog, tuđeg? Zašto bih ti zavidio? Zašto bih se ljutio na tebe? Gospod svojim ovapoćenjem, pored toga što zbližava čovjeka i Boga, miri čovjeka i Boga, svojim vaskrsenjem on miri ljude, zbližava ljude u sebi i kroz sebe. Rana crkva, braći i sestre, prva crkva, da kažemo prva generacija crkve, e, prvi plodovi silaska duha svetoga, izazvali su neviđeno jedinstvo među vjernima. Njima je tada, kako nas e, izvještava upravo ova knjiga djela apostolska, sve bilo zajedničko. Toliko je e, silno djelovao duh sveti u njima, da moje ili tvoje više nije moglo da postoji, jer jedno im je bilo zajedničko, gospod moj i Bog moj. I od tada do danas, pazite, to je mnogo važno, ali pojavio se veliki problem u razumijevanju tog duha rane crkve, a crkva se uopšte nije promijenila po svojoj prirodi i naznačenju. Ona je ostala vjerna sebi. Ona do dana današnjeg svjedoči vaskrsloga gospoda, svjedoči prisutnoga gospoda i daje mogućnost da se sretnemo sa njim, daje mogućnost da ga dodirnemo, daje mogućnost da se sjedinimo sa njim. I njena uloga kao apostolske crkve, možemo slobodno reći, prva uloga, iako vi vrlo često vidite, a nažalost to mediji najčešće i vole, tako da postave, ali tu smo mi krivi, jer mi dobijamo informacije o životu crkve, ne od nje i u njoj, nego preko medija. Mediji se trude da crkvu predstave kao neku instituciju koja ima probleme e, sa zemljom, sa ovim, sa onim i onda ljudi, znate, e, ne mogu to da prihvate. Znate, ne mogu da prihvate da je crkva, ili da kažemo, i da navedemo razne sablazni, namještene i realne, koje se dešavaju, nažalost, sve češće i češće, onda s jedne strane imate apostolsku ulogu i misiju crkve, koja se nije promijenila do dana današnjeg, da svjedoče da je ustao iz mrtvih. E, radost crkve je svježa kao jutarnja rosa, braći i sestre. Radost crkve je ista kao što je radost mironosica žena. Znate onaj trk, onaj korak, onaj juriš mironosica Marije Magdaline, znate, koja trči sa groba da javi apostolima da je ustao iz mrtvih, da im kaže da je vidjela anđela, da im prenese šta je anđel rekao, da nije tu, da je ustao i da ga ne traži među mrtvima, da je vrijeme ridanja Prestalo, gotovo je. Prestalo je vrijeme tuge, prestalo je patnje, prestalo je stradanje. Ustao je Gospod, vaskrsao je Gospod. To jest, ustala je ljudska priroda, ustao je čovjek. Ustao sam ja, braći i sestre, ustali ste vi, ustali smo svi. Po daru. A po sili ustajemo ukoliko povjerujemo i ukoliko se sa njim, na način kako će on blagosloviti i odrediti, budemo sjedinili. Crkva, vjerujte, i dan danas, evo i u ovom danu, ona nosi takvu radost, takvu ushićenost. I nosit će do kraja svijeta i vijeka. Crkva se nije umorila, znate. Nije se Marija Magda, Magdalina umorila, znate. Trčala, trčala, trčala, pa prenjela. Nisu se apostoli umorili, propovjedali, propovjedali, pa počeli da zijevaju, pa počeli da gledaju filmove, pa počeli da, da čitaju, znate, romane, znate, apostol Petar je ostario, pa star, znate, ne može više i čita romane, znate. Ili tako prosto odmara, u penziji. Nema toga. Ili se samo sjeća, ili gleda fotografije, kako su oni bili zajedno, pa on i Pavle, kad su se sreli prvi put. Ne. Nema toga, braći i sestri. Crkva, apostol Petar, on od toga dana, do dana današnjeg, evo danas na nebu, on je u, u tome, znate. On je u plamenu, on je u svjetlosti duha, on je u svjetlosti vaskrsenja. On je sav u svetoj trojici, nema ga niđe izvan. Sveti Jovan Bogoskom, sa u Svetoj Trojici. Sva crkva je u Svetoj Trojici, sva crkva je u vaskršnjoj radosti i svjetlosti. Nepokolebljivo. Jednom, braće i sese, kad se primi ta radost, ona se više ne gubi. Ona više ne može da se zamijeni ni jednom drugom radošću. I crkva, ona kad priziva, ali nažalost, To volimo ovako često da podvučemo čisto da bismo izbjegli jednu obmanu i sujetu, da smo mi ta crkva. Nismo, braći i sestri, mi jesmo na pravom mjestu, to je tačno. Mi jesmo po blagoslovu, mi smo svi kršteni, i to je tačno, i mi smo sveštenici. I liturgija koju služimo, to je sve dobro, braći i sestri, tu ništa ne fali. Međutim, našem doživljaju crkve i te kako hvalim našoj vjeri i te kako hvali. A crkva ne želi tako da bude. Ona se trudi, a to je muke što je mi ne slušamo, mi je ne pratimo, znate. Mi idemo nekako paralelno, znate, imamo neku, neku svijest, neku, neku džavolju sposobnost da recimo budemo u hramu, da budemo van njega. Da slušamo riječi Božje, moćne riječi Božje i, i moćne i istinite i potpuno svedene, znate, na nivo naših mogućnosti razumijevanja, a u isto vrijeme kadre da nas dignu mnogo iznad ovoga svijeta i ovoga vijeka, da uliju u nas silu nebesku. Međutim, mi pored toga uspijemo da nekako izdvojimo um i da paralelno prođemo a da ne primijetimo ono što nam je nuđeno. Znate, tu smo, ali imamo neku drugu paralelnu svijest. To je, to je mnogo opasno. Crkva želi da to prevaziđemo i da je prepoznamo kao onu koja nosi radost i koja svjedoči, pazite, to je mnogo važno, crkva svjedoči vaskrsenje, crkva svjedoči vaskrsloga Boga, Crkva svjedoči vaskrsloga čovjeka, svakoga čovjeka kroz Isusa Hrista ovoploćenoga Boga. I to je njena glavna uloga, to je njena misija. U djelima apostolskim, poslije judinog samoubistva, izdaje, prodaje gospoda za novac i samoubistva, apostoli traže jednoga da dođe na mjesto Judinu. Ima u djelima apostolskim vrlo jasno naznačeno e, koja će biti njegova uloga kad ga izaberu. Kaže da izaberemo jednoga da bude zajedno sa nama svjedok Vaskrsenja gospodnjeg. U dijelima apostolskim Pogledajte prvo djelovanje apostola posle silaska Svetoga Duha. O čemu su počeli da govore i da propovjedaju? U vaskrsenju. Apostol Pavle kaže, ako nismo povjerovali u vaskrsenje gospodnje, onda je uzavut propovjed naš. Uzavut sve što radimo, braći i sestre. Vidite, popravljanje, da kažemo, karaktera. A to je najgore, ali Bože sačuvaj od toga. Da dođemo u crku, da se malo dotjeramo, znate. To je, braći i sest, to je najveća tuga, najveća bijeta. Vidite, mi da nismo rođeni ovdje, mi bismo otišli u budistički hram, a vrlo često odlazim, imate sad Buda barove, znate. Imate po Podgorici Buda bar i nama je tamo odlično. Međutim, da nismo naslijedili što smo naslijedili, crku, mi bismo ladno otišli kod Bude, kod, kod Dalaj Lame. Neki da imaju novca, oni bi otišli odmah. Neki odlaze i tamo, bar u Ulcin, znate, imaju tamo neke pozicije, vrlo često nam se pofali kako su bili tamo na tretman. Kršteni, miropomazani, ali tamo je, tamo je bolje, znate. Ima tamo neki koji ih uče, zapisuju, vodama polivaju, malo štipkaju, svega ima, znate. Zvijezde, astrologije, evo sad više povjerenja imamo u fitness klubove nego u crkvu pravoslavnu. A neki koji nemaju mogućnosti ili su pod pritiskom tradicije, majka je išla, otac je poštovao, baba nije lijegala bez molitve, onda pođu u crkvu, ali sa čim? Znate? Traže, znate, neka rešenja socijalnih problema. O vaskrsenju, pazite, to je, to je tako bolno, to je tako tužno, to je tragično. Vaskrsenje uopšte ih ne interesuje. Ne vjeruju u vaskrsenje. Pazite, uopšte ih ne interesuje. Priča o vaskrsenju, aj, boli me glava, to je gubljenje vremena, daj u nesvijest, bježi ovamo, samo nemoj to. Jer naravno priča o vaskrsenju, ona potpuno mijenja karte. Potpuno mijenja mapu, znate. Čovjek da bi povjerovao u vaskrsenje, on mora krv da promijeni. Potpuno mora, tačno govore ovi što nas analiziraju, tačno mora mozak da ispere. Potpuno su u pravu. Kad kažu da tamo vam kaže mozak ispiraju, potpuno su u pravu, braći i sestri. Mozak treba isprati da bi povjerio da bi povjerovao u vaskrsenje. To je potpuno novi životni temelj, potpuno novi vektori, nova orijentacija, novi život, novo carstvo. Vjerujte, takav čovjek sa onim koji ne vjeruje, ko da žive u dva svijeta i žive u dva svijeta. Crkva Hristova i dan danas, jer ona je, kako ispovjedamo, da vjerujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Znate kakav je simbol vjere? Neka nam je Gospod na pomoć, ali vi, vidite, to zapamtite, svaki put kad ga ispovjedimo, a počeli smo sa vjerujem, jer može čovjek da digne ručnu, znate, da digne ručnu, da izađe i kaže, čekaj, ne mogu ja da pričam, nisam ja siguran u ovo. Nisam se ja uvjerio, jer pazite, simbol vjere je e, zgusnuti simbol. Znate kakve su to istine? Znate šta mi sve izgovaramo kad kažemo vjerujem? Znate, po, po riječima će nam se suditi. Govorimo da vjerujemo, a životom nas niđe nema. Pa što, što da govoriš kad ne vjeruješ? Što onda ispovijedaš kad nisi u toj vjeri? A, ili što živiš tako kad ispovijedaš vjeru? i koji je vaskrsao u treći dan po pismu. Ne bilo kako vaskrsao, nego vaskrsao u skladu sa prorocima. Kako je pismo najavljivo, potpuno u skladu. Koji je vaskrsao, ili vjerujem kako su vjerovali sveti preci, sveti oci, vjerujem kako crkva vjeruje, vjerujem kako apostoli vjeruju, vjerujem kako je mironosica povjerovala, Vjerujem kako su vjerovali svi sveti oci u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, kao onu koja nosi taj duh i tu silu vaskrsenja i koja ga svjedoči. Ili ako hoćete, još dublje, ali tajanstvenije, to je e, mistična definicija crkve. Lako je za reći, ali A pa teško je. Nije teško ako se predamo Duhu Svetom, ali to je najdublji doživljaj crkve. Crkva je tijelo vaskrsloga Gospod. Crkva, braći i sestre, ona ne samo da svjedoči, tačno je, ona i svjedoči, ona jeste vaskrsli Hristos. Svaki put kad služimo svetu liturgiju, kako govori evanđelski tekst, a i jedna od molitava svete liturgije. Svaki put, da tako nas je gospod naučio, tako i blagoslovio, svaki put kad budete jeli ovaj hleb i pili ovo vino, kaže gospod, blagosiljajući prvu svetu liturgiju i tim blagoslovom služi se svaka sveta liturgija. Hoćeš da pitaš kako? Ne pitaj ništa. Vjeruj i ajmo dalje. Jer ako budeš htio da pitaš kako, da ti bude jasno, ostade. Mnogi su pitali i ostadoše, ne može to se pita. To se vjeruje, to duh sveti otkriva čoveku. Samo on, niko drugi. Tu ako pokušaš malo umom da se upetljaš, gotovo je, puče, posumnja, ispade ili poluđe. Evo vidite danas i kod nas u našoj srpskoj crkvi mnogi su probali u, u, u, u limenku mozga, znate, da smjeste, znate, nebo, liturgiju, znate, da je zatvore u robanju. I šta je počeo? Počeli su oči da im ispadaju. Znate. Počeli da upadaju strašne bolesti, znate, strašne, smrtonosne bolesti. Mnogi su potpuno duhovno uh, uništeni do nemogućnosti da im se pomogne. Hoće da pojme liturgiju znate, na nivou krštenice ili neko, nekog e, matematičkog problema, znate, logike. Znate. To, to nema početka, čovjek. To nema početka, to nema kraja. Smiri se, vjeruj, prepusti se. Crkva liturgijom svjedoči, to je Boži blagoslov. Mi smo jutro, braći sestri, Ne znam kako ste vi. Ja ovako iskreno budem i nisam bio na tom nivou na kome bi sveštenici crkve trebali da budu. Ali tu smo. Ne predajemo se, ne očajavamo, nadamo se, trudimo se koliko možemo u ovom vremenu, jer mi živimo u ovom vremenu, znate, koje je dosta kompleksno, mi smo danas posvjedočili prije svega smrt gospodnju. Služili smo svetu liturgiju i svjedočili smo, pazite, dobro, znam da mnogi od vas ne dolaze na liturgiju da bi svjedočili smrt gospodnju. Dobro, to je razumno, mnogi dolaze da im bude bolje, da se oslobode nekih problema, da krene na bolje, znate, da se nešto mrdne, desi. Dobro, to je negdje dobro ali nije dovoljno. Nije dovoljno. I ne smije biti motiv koji traje. Ne. Tu se duhovni život potpuno deformiše, razboli i tu nema nikakvih plodova. Nikakvih plodova. Tu nema vjere, braći i sestri. To je taj neki, da kažemo, paganski i polumagijski odnos prema crkvi. Pazite se toga. Jer Boga kroz takvu vjeru nikad viđati nećete. Ukoliko vam se javi nešto što liče na Boga, ili se predstavi kao angel, odmah treba da znate da je to satan, da je to djavo. Hoće da se obmane. Mi smo danas posvjedočili crkvom, kroz crkvu, jer kakvi takvi, mi smo ipak u crkvi, mi smo služili liturgiju danas, mi smo, braći i sest, u suštini i po blagoslovu Božijem posvjedočili u ovom danu, a nema boljeg dana, mada liturgija to svjedoči u svakom danu. Iako nije nedelja, to je uslovna podjela vremena, da, da kažemo pedagoškog karaktera, je to je jedan dan, Voskresenija den, Voskresenje je dan, gotovo je, nema tu više zalaska. Kako to nema zavrska? Pa neće više da umre. Jednom umro i vaskrsao jednom zauvijek. Kraj. Nema smrti, braći se sese, više. Nema smrti. Nema više krsa. Gotovo je. Riješeno je. Vaskrsao je. Vaznio se na nebesa u slavi. Sjedi sa desne strane oce. Šta još treba da se desi? Uroša. Šta još ima da se desi? Čekajte polako. Imamo još jedan događaj koji očekujemo, je tako? Drugi dolazak, je tako? I opšte vaskrsenje. Gospod će samo još jednom doći, znate. U sili i slavi, opšte vaskrsenje, sud i odvajanje. To će da bude, to je tačno. A nema više, krize nikakve više nema. Imamo mi borbu sa grijehom, sa gordošću, sa neposlušanjem prema crkvi, borbu sa strastima, sa demonima. To imamo, to je naše. Ali gospod naš je sve pobjedio radi nas. I našom silom, on je uzeo, braće i sestre, našu desnicu, znate. On je svoje božanstvo, pazite kako je to moćno, ajmo sad malo onako e, bokserskim žargonom, našu desnicu je uzeo i navukao je svoje božanstvo u ruku, šaku. I onda je otvorio i pustio da prođe klin kroz nju. Ako bismo to preveli na platnu, u nekom bokserskom, da kažemo, maniru, to je razoran kroša. Ekser kroz ruku, kroše u bilicu satanin. Znate. Drugi ekser, znate, razvaljivanje ada. Noge, znate, potpuno okivanje. Rebra, izlivanje života. Znate. Smrt, konačan poraz, nokaut. Pazite, crkva nas uči to tako da nemojte maramicama, znate, ko onako, e, ženska ona, ona, ona slabost pa maramicama ispod krsta, znate, onako, kao posle neke predstave, kao posle neke serije, znate. Ništa od toga nema. Naravno, crkva nas uči kako da, da oprakujemo, mada to crkva, opakivanje crkve, to danas kome to razumljivo. Slava Bogu, pa imamo kroz predanje, ostali su nam ti tekstovi, strasne sedmice, pa eto koliko možemo našim ogrubjelim srcima da učestvujemo, ali to je vrlo malo, krajnje minimalno Ali neka bude i tako bolje i to nego neka prenemaganja emotivna, koja je potpuno nedostojna žrtve gospodnje i samog događaja. Dakle, mi smo liturgijom stali iza smrti i posvjedočili smo je, ali smo ispovijedili i vaskrsenje gospodnje, braći i sestre. Ispovijedili smo. Pritom, na najbolji mogući svetotajinski način. Znateš kako liturgija to, to moćno stavlja pred nas? Uvodi nas u to. Do te mjere da mi istog tog gospoda, pazite, to je sad mnogo važno, onoga koji je vaskrsao, mi ga imamo tu pred sobom, znate, duhom svetim, on postaje prisutan u tajni, u hlebu i vinu, Crkva nas uči da poslije osvećenja darova mi imamo njegovo vaskrslo tijelo. Pazite, i ne samo vaskrslo, nego i vazneseno. Ono koje sjedi sa desne strane oca. Imamo njegovu krv. I onda ono što je svetoga Jovana Zlatoustog oduševljavalo, a i sve svete Otce. Na nebu, sa desne strane oca i ovdje u budvi, u našem hramu, tu pred nama, sa nama, Duhom Svetim. Vaskrsli Gospod. Ali vidite, da bismo mi prišli njemu, ili da bi se pričestili, nemojte samo ono jurišanje na putir, svake nedelje, svakog dana, ili ono bježanje od putira jednom u deset godina. Ne to, nego da priđemo sa vjerom, kad putir izađe, da nemamo mi dilemu, braći i sestre, ni mi sveštenici u, u, oltaru, a ni narod u crkvi, nemamo mi dilemu, mi smo povjerovali. To je sad jedan poseban problem. Liturgija traži vjerni narod. Tamo se kaže oglašeni iziđite, kažu nema oglašenih. A da kažemo to je jedan racionalistički pristup liturgiji. Ima, da kažemo, svoje strane, ali moramo biti oprezni. Jer ako idemo tako, kako kaže jedan od savremenih otaca, upašćemo u vrtulog nedoumica. Pa kaže, Hristoljubivi narod, nema ga. Je tako? Za Hristoljubivi narod naš, ko je Hristoljubivi narod, braći i sestri? Ili za vjerni narod, koji je to vjerni narod? Ajde, ovako pošteno, gdje je ta vjernost? Čemu se ona ogleda, potvrđuje? Ajde, krenimo svi od sebe. Koja je to naša vjernost? I onda se postavlja pitanje, je li, možda, možda mi nismo, oh, prosto, možda mi nismo otresli e, krak sa nogu, možda smo mi trebali da je odemo odavde, znate. Zašto? A nema ko će da primi čitav niz pitanja i problema se postavlja. Liturgija traži vjerni narod. Liturgija ne traži da stanemo pa da tumačimo. E, pazite, sad smo ovdje, e, slušajte sad, ja ću iščitati ovu molitvu, obratit se Otcu i onda će Duh Sveti da djeluje što ćete svi imati prilike i da pogledate. Ne može to, braće i sestre. Mi smo ušli i gotovo je. Liturgija podrazumijeva da narod to zna. Znate vi za to? Liturgija traži tu svijest. Sjećam se kad sam bio, iskoristit ću taj primjer, vezan je za mene, ali mislim da je dobar trenutak da ga iskoristimo ovako kao primjer i pouku. Tako dok sam bio mlađi pa sam volio te neke, da kažemo, borivačke vještine, tako se zanimao malo karateom i to mi bilo onako zanimljivo, ajde sad. E, I tako, trudio sam se, međutim, e, gord, naravno, svi smo gordi, bolesni gordi, i meni padne na pamet da ja svojim talentom prevazilazim e, svoju grupu i da bi bilo dobro da se ja priključim grupi naprednih. Da se ne smaram tamo koje kakvim katama, ovakvim, onakvim, nego da uđem tamo u ozbiljniju grupu, da budem ozbiljan u tome. I ja svoga oca ubijedim, onako kako to znaju sinovi, ali tako, i ubijedim ga. I on interveniše kod jednog našeg rođaka koji je bio i trener te napredne grupe i on tako na očevu molbu i pristane. A ovo sve govorim o tome koliko je potrebno biti spreman za liturgiju. I znate šta je uradim? Ja odem tamo, nisam imao nikakav kimonu, pazite, danas kad se toga sjetim, to mi onako sve govori koliko, koliko se, se mi zapravo nalazimo u autu, a da mi toga uopšte nismo svjesni, znate. Tek posle, kad prođe vrijeme. Otišao sam tamo u nekoj trenerci i u vunenom džemperu, znate. I ušao unutra sa sviješću da je sve u redu. I naravno, trener kad me vidio, rekao je, molim te, napusti salu i nemoj više da dolaziš. Da. Da. Da. da. Nemoj se. Ko zna, možda čovjek to doživi kao neku provokaciju ili šta vidi. To su sve bili ozbiljni momci koji su tome pristupali sistematično. Znate, kimono, već pripremi ulazi u vunenom džemperu, znate. E vidite, tako i mnogi od nas ulaze u prostor liturgije, znate. Ne tako, no još mnogo gore, mnogo gore. U šta smo mi obučeni iznutra, znate, to samo Bog vidi. A liturgija traži svijest zategnutu, pripremljenu, koja će sve radnje da prati na duhovnom, svetotajinskom nivou i ovo što govorimo i da suzimo na samu temu svjedoka i svjedočenja. Mi svjedočimo, mi svojim životom stojimo iza vaskrsenja, mi svjedočimo. To je naša e, osnova, životna osnova, Hristovo vaskrsenje. Ja sam hrišćanin. Moj temelj, temelj mog života, osovina moga bića, oko koga se sve moje misli, želje, htjenje, osjećanja okreću i drže u poredku, duhovnom poredku, jeste Vaskrsenje Hristova, liturgijskog kvaliteta i karaktera. Ja tu svoju vjeru potvrđujem kako? Liturgijom. Ne mogu ja da vjerujem u Vaskrsenje bez liturgije, braći i sest. To znajte, kogod vam kaže da vjeruje, a nema ga u liturgiji, Naravno, nemojte to njemu reći. Mada ima situacija kad treba reći, kad ljudi krenu tako malo da divljaju, treba ih svesti na svoju mjeru. Pogotovo danas, e, inteligencija je tome sklona, znate, jer e, nema ko da je smirava, znate, to je jedna oblast gdje niko nikoga ne kontroliše i onda tu ima samo takvih bolesnika. Su razne koncepcije, znate, moj doživljaj, moje viđenje, nič, nikakvog doživljaja, nikakvog viđenja nema, to je sve sušta tamo, vjerujte braći i sestre. Vjera u vaskrsenje, bez liturgije nema. Ako vjeruješ, posvjedoči. Vjeruješ, budi sa svjedocima, jer mi hrišćani, braći i sestre, daj Bože i mi to da budemo, mi smo pozvani, krenuli smo tim putem, ali još nismo na tom nivou, prostite, ali tako je, mi smo svjedoci. Ne Jehovini svedoci, znate, to je... Zna se koga oni svjedoci. Svjedoci, znate, Hristovog vaskrse smrti i vjerujemo da je Gospod umro. Znate, vjerujemo, osjećamo to kako? Po svom životu, znate. Ako smo povjerovali, a vjera je život, to vječni život, ko je povjerovao, u vaskrsenje, on je vaskrsao. I on vjeruje da je gospod umro, on vjeruje da je okusio, da je primio smrt. Kako vjeruje? Po dejstvu. On se više ne boji smrti. Mučenici, braći, čitajte žitije, ne? On gleda kroz ogen, znate. On ulazi u ogen. On ide na zvijeri. On ide na smrt. Sjetite se one majke koja trči na onom mjestu gdje su trebali da postraduju mučenici, pa je pitaju džavati, onaj na konju pita je, kud si krenula ženu sa tim djetetom, pa znaš ti šta će tamo da se desi? Treba da dođe do velikog pokolja, hrišćana. A ona kaže, znam, nego se bojim da ne odocnim. Znate. Da ne zakasnim. Znate. Kako? Pa ona, ona, ona je pokrenuta silom vaskrsenja, ide da ne zakasni sa djetetom. Ili ona majka, koja se sjeta, sjećate 40 sevasijskih mučenika, što nosi sina, da se ne odvoji od zajednice e, saboraca i mučenika, svjedoka vaskrsenja, da je ne ostane, ne daj Bože živ, bez onih koji umiru za Hrista. Znate. Sofija koja se boji da joj se čerke ne odreknu vjera, nada i ljubav. Boji se, strepi Ko što danas majke strepe da im dijete ne ode u crkvu, kao što majke se boje da im čerka ili sin ne ode u manastir, Sofija se plašila da joj se neka od djevojaka njenih čerki ne odrekne Hrista, da se ne uplaši od muka. I mnogi, mnogi, mnogi drugi mučenici, svi su oni, braće i sestre, svjedočili da je gospod njihov, to je njihova vjera bila, umro za njih da je postao čovjek radi njih, on, predvječni Bog, znate, sin, očev, sišao sa nebesa. Pazite, uradio gotovo nemoguće, znate, postao čovjek. Znate šta je za Boga da postane čovjek? Se razmišljali nekad o tom? Bog da postane čovjek, neograničeni da se ograniči, bespočetni da počne, da ima 8 dana, 40 dana, 30 godina, znate Znate šta je to? To, je, to su teme za sozrcavanje. Da umre, da postrada i konačno da vaskrsne, da nas ispuni životom i da ostavi svoj život crkvi. Crkva je, braće i sestre, puna Božjeg života. I ona i dan danas svjedoči To obratite pažnju, nemojte drugačije da je ni srijećete, ni doživljavate, ni poštujete. Njoj to poštovanje ne treba. Apostol ne želi da ga poštuješ kao građanina sa tamo nekim pravima. On želi da ga prepoznaš kao apostola. I ako hoćeš da ga ubiješ, apostol, on je uvijek bio apostol. Ako ti se ne dopada kao apostol, raspni ga uz molbu da ga raspneš naopako. Vojnik, Georgije, on je hrišćanin. Ako ti se care, dioklecijane, ne dopadam kao hrišćanin, onda muči me. Veliko mučenik ili veliki svjedok. Čiji svjedok? Šta svjedoči? Vaskrsenje. Mrda odatove To je sav njegov život. Hristos je njegov gospod moj i Bog moj. To bi trebalo da bude raspoloženje svih nas. I da ga potvrđujemo, to je sad mnogo važno, na tome treba insistirati, liturgijskim životom. Ako nismo na liturgiji, braći i sest, zašto crkva tako insistira? Nedeljom na liturgiju. Dan je gospodnji, vaskrsenje dan. Stihire, dobro, vi možda ne razumijete, ali treba to da znate. Stihir, odnosno e, služba, bogosluženje nedjeljno, ono je vaskršno, znate. Oktojih, čuli se za oktojih. Smo ga štampali, kao leba nismo imali da jedemo, pa smo dijelili malo olova za puške, je tako, a malo za štampariju, da imamo oktojih. Jer valja gađati i po zemlji, ali valja pucati i u podnebesje. Više u podnebesje, mislimo na demone, mračne, ružne, tužne, očajne, koji nam samo govore nema ti spasa, kriza je, sutra će biti gore, razmišljaj i o samoubistvu, razmišljaj o ubistvu, bježi, lezi, spavaj, jedi, jeo sam, opet jedi, pio sam, opet pi, pušio sam, zapali, jedno, drugo, treće, to je podnebes. A onda mi imamo oktoj, braći se, osam cijevi kroz kojih samo šiba svjetlost vaskrsenja Hristovo. Demoni kad čuju kako crkva poje, braći i sese, oni se užasavaju. Znate, kad krene vaskršni kanon, evo smo ga pjevali čitavu strasnu sedmicu, vaskršni kanon svetog Ivana Damaskina, ali treba reći, i podsjetiti da je to većim dijelom preuzeto iz besjede svetog Grigorija Bogoslova na dan Vaskrsenja, pa je Damaskin uobličio taj kanon. Voskresenija den, znači, kad to krene, znači, to je, to je svjetlost, čista. I zašto se mi tako u hramu osjećamo, znate, neobično, baš ove godine u crkvi vi ste bili pa se vidjeli onu reakciju e, naroda koji je ostao i posle bogosluženja, ne krećući se, ne pomjerajući se, ne izlazeći iz crkve. Zašto? Vaskrsenja svjetova, znate. To je zagledani u vječnost. Osjetili smo prisustvo Hristovu. Osjetili smo braći, bio je tu i nije nam se odlazilo. Naravno, to je doživljaj srce, znate, to, o, ovo kad srce doživljava, čuti. mm, i son, znate, mm, nema mudrosti, nema onih brzih frekvencija, nego Isom ravno prati, a srce pjeva. Znate, to je stanje hrišćana. Zato našu vjeru stičimo, kako je Palama rekao, nedjeljnom disciplinom. Dolazite nedeljom na liturgije, braći se. Dolazite, srećete gospoda sigurno. Ne Nemojte da ispuštate liturgiju, jer ona je prije svega to još jednom i opet i opet pod, pod, podvlačimo. Vrhunsko svjedočenje vaskrsloga i prisutnoga Boga. I, naravno, ne samo svjedočenje da je vaskrsan, nego nam se kao takav daje, nudi. Priđite, čada, uzmite, jedite, pijte. Znate? Vaskrsao sam radi vas, učestvujte u tome. Ja sam to sve radi vas to je vaše. Crkva, to je sve vaše, to je radi vas. Nemojte da se plašite, nije to tuđina. Nemojte mnogo ni da tumačite, nemojte mnogo ni da me analizirate. Ja sam mnogo bliže vama. Ja sam mnogo bliže vama nego što su vam bliski roditelji. Mnogo sam vam bliži nego što su vam bliska djeca, da ne kažemo prijatelji. Mnogo sam vam potrebniji od daha, od sunca. Potrebniji sam od vaših misli ja sam vaš. A Toma potvrđuje da je tako, pa kaže, gospod moj i Bog moj, kakav je to usklik, braći i sestri, kakav je to, kakav je to radost, izraz, najdublji izraz srca. Taj gospod, naš gospod i naš Bog, on je i danas prisutan u našoj crkvi. I mi budimo njegovi svjedoci. Budi svjedok Hristov živeći liturgijskim životom i svake nedelje, nemoj da ti je nejasno što ideš u crkvu, nemoj to, ako je nejasno, rešavaj taj problem, nemoj sam, kaži svešteniku, dođi, ispovijedi se, nemojte, nego aj sad da ne otvorimo, to je čitav niz neotvorenih, ali vapijućih tema, nemojte samo da se ispovijedate ovo sam, ono sam, ono sam, znate, ispovijedite ponekad i vi i mi, svi, znate, gospode, Ne vjerujem kako treba da vjerujem. Imam problem sa tim. Imam muku da, da iz srca izvučem ono Gospod moj, Bog moj. Tu sam, ali nemam to. To mi fali. Znate, tu da bude, da imamo pro, problem te vrste, znate, taj odnos prema Bogu kao prema našem Bogu, prema mom Bogu. Prema liturgiji, znate, ne biti na liturgiji. Znate kako je to užasno Kako je to jezivo. Kako god se to nama činjelo, naš narod je zaboravio vaskrsenje, braći i sest, mi toga moramo biti svjesni. Naš narod više, naravno većina, ne vjeruje u vaskrsenje. Ne vjeruje. A mi treba da svjedočimo, da, da budemo svjedoci vaskrsenja. Naša vjera je takva vjera, vjera e, svjedočenja. Stojim iza toga ispovijedam to. I ako treba i krvlju, ako treba i stradanjem. A stradamo, svi stradamo. A nemojte da padate u stradanju. Te ovo, te ono. Stoj tvrdo. Svjedoči vaskrsenje. Bolest. Svjedoči vaskrsenje. Problemi. Svjedoči vaskrsenje. Jer taj problem ne može da ti oduzme ovu vjeru. I ne može taj problem gospoda da vrati u grob. Ne može gospoda da usmrti. Ne može ni tebe da usmrti ako vjeruješ u njega. Stoji tvrdo. Nedavno smo slavili 6000 gruzijskih mučenika. Evo, bili smo nedavno u Gruziji, u David Gaređijskoj pustinji, jedno od najčudesnijih mjesta, braći i se na planeti. 6000 monaha na pashalno večer od Šaha Abasa u 17. vijeku, to je jedna lavina, znate, lavina bije se i zla koja se izgleda na Gruziju, nije jedina, ali jedno od najvećih lavina, jedno strašno e, e, obrušavanje mržnje na istinu i na vaskrsloga Boga, jer satana mrzi gospoda i mrzi, obratite pažnju na to da ne iskusimo, mrzi svjedoke, ako svjedočiš Hrista Vaskrsloga, e, ne kao Jehovin svjedok, da zvoniš, da ulaziš, naravno, najbolje bi bilo da ne uđeš na, na vrata gdje živi starac Sava, podmajinski, jer njemu su jednom zakucali da mu svjedoče Hrista Savi, da svjedočiš. A Sava u apostolskom zanosu, brda se razvajaju kad on treba nešto da završi, za crkvu Hristovu i došli su njemu da svedoče i on je rekao, e samo malo me sačekate, sad ću i onda je otišao i uzeo neku sekiricu, znate. I ćero ih je sve dok nisu uvećali tamo, to je bilo u stubu, u, u neku vodu, neku rijeku, tamo plivajući, svedočeći da makar znaju da plivaju. Svjedoci, satana mrzi svjedoke. Hristove, to je pravoslavne hrišćane, ali prave, mrzi. Znate, zato što svojim svjedočenjem izobličavaju njegov sistem, njegov poredak. I zato se on panično trudi, prije svega kroz pomisli, da surši tu vjeru. Zato je mnogo važno, proste ako ovako malo opterećujemo, ali insistiram na tome da vjera bude evanđelskog kvaliteta i porijekla, da povjerujemo slušajući, gledajući, sozrcavajući te događaje. Jer Satan ovo ne može da ugrozi. Ako vjeruješ prazno, u nekom vakumu, može silno da te napadne. E, taj napad e, nazivamo ognjenim strijelama nečastivoga. To su jaka miselna iskušenja, koja duboko mogu da povrijede čovjeka. Zato crkva zapoveda da nikad ne čitamo jeretičku literaturu i nikad ne ulazimo nespremni u sporove, nikako, nikako. Je može duboko da te rani i da posumnjaš. I to se danas mnogima desilo, braći i sestri. Napada, jer ne želi da iko vjeruje, to jest da iko svjedoči. Ako ne može tako, onda gleda s polja da osruši čovjeka raznim životnim udarima ili mamcima, znate, da ga rashobi na bogatstvo, na slavu, na slastoljublje, srebroljublje, slavoljublje, konačno samoljublje, to su ta iskušenja, ili pritiscima, znate, da se odreknemo vjere, da izdamo vjeru, jer on ne voli da u carstvu tame postoje svjedoci svjetlosti, odnosno vaskrsenja. Zato Gospod kaže, kogoda će za njim da ide, to jest da ga da svjedoči životom, da će imati nevolju. Svijet to neće dozvoliti. Ako mene goniše, i vas će goniti, kaže Gospod. Tako biva sa svim svjedocima. U David Gaređijskoj pustinji šest hiljada monaha je tog jutra, odnosno te večeri, svjedočilo vaskrsenje Hristovo i obilazeći hram To je bio čitav jedan lanac manastira i svih šest hiljada, to je čudesan prostor, znate, potpuno tajanstven, jedna čudesna pustinja. Šest hiljada monaha sabrano oko hrama Vaskrsenja sa svijećama koje smo i mi nosili oko hramova naših i ovdje oko našeg hrama i oko svih pravoslavnih hramova. Međutim, za razliku od nas, oni su te večeri bili ispitani, njihova vjera je bila provjerena. I data im je mogućnost da svoju vjeru posvjedoče i tu noć pred Šahom Abasom i njegovim vojnicima, to je dželatima, pred svetim angelima, pred svetim predsima, pred svetim apostolima, koji sa velikom pažnjom, braći se, prate događaj oko svih onih i oko svakog onog koji svjedoči vaskrsenje Hristu. To znajte, ko živi tom vjerom, on je pod neprestanim posmatranjem i brigom nebeske crkve. Posebno majke Božije, to znajte, posebno presvete Bogorodice i svetih apostola. Naravno, ako je to važno presvetoj Bogorodici, onda ne sumnjaj da i Mihajlo i Gavrilo i sva sila nebeska, mislimo na nebeske sile, bestjelesne, trudi se da štiti takvog čovjeka. A to što đavo pokušava, to neka njemu. Ne može on da pokoleba. Tako i 6000 monaha. Šah se snimio, bio je u lovu, snimio je svjetlost i pita, šta je ono tamo? A kažu mu, kauđeri proslavljaju pashu. A on kaže, kakvi kauđevi? Zar nije sva Gruzija sravnjena sa zemljom? Kaže, postoje manastiri u pustinji. Odma tamo. I konji, ko danas volani, odma u goru. I javlja se angel igumanu Arseniju, i su zonu, a i živjeli su tako gdje su angeli mogli da se javljaju i izvještava ga onome što se ima dogoditi. Možete zamisliti tu liturgiju pashalno jutrenje, znate, liturgija, pričešće, znate, i pričešćeni, to je sjedinjenje sa Vaskrskim Hristom, odmah posle liturgije, kroz smrt, šest hiljada monaha odlazi gospodu svome. Gospod moj i Bog moj. Tako su se pričešćivali bratije. Luka, Jeftimije, Serafim, Dorotej, četiri imena od šest hiljada. I su otišli u sveta nebesa, svjedočeći svoju vjeru pred licem, nevjerujućih, pred licem smrti, pred licem grijeha, pred licem satane. Hristos voskrese i u carstvu uletješe. Posebno mjesto. Ali ne samo to, braći i sestre. I Kosovo sveto svjedočenje Vaskarskog Boga. Nebesko je carstvo, ono koje smo izabrali, sveti car Lazar, sveti Sava, Vaskarskog gospode, svi sveti mučenici. Uzmite okretski prolog. Ima li ovdje neko da nema okretski prolog, braći i sestre? Nemate. Imamo i na ruskom, samo da znate se sve ljudima. Dobili smo ohridski prolog na ruskom. To je knjiga ohridski prolog Vladike Nikolaja, vi to znate, koja svakodnevno ističe svjedoke Vaskarskog gospoda. Svakodnevno. Mučenike, podvižnike, svetitelje. Svi oni, bez izuzetka, prvo što čine, prvo što nam javljaju, Hristos Voskrese, I mi odgovaramo, vajsinu vaskrese i čitamo njihovo žitije. Kako su oni svedočili? Uzmite, evo, bilo koju stranu otvorite i uvijek ćete naći nekoga. Prepodobni Simeon Stolpnik, divnogorac. Znate kako svedočenje? Neviđeno. Stoji čovjek na stubu, ne mrda, ne silazi. Znate? Svjedoči vaskrsenje Hristovu. Znate? Tako se zaletio da neće, neće da mrda. Stoji i ne silazi svjedoči, kao, neke, kao od tijela napisano Hristos Voskrese i stoji kao svijeće, znate, Simeon Stolpnik, znate. Čudesno svjedočenje. Nikita Stolpnik, Meletije, mučenik, stratila i svakog dana neki od njih. To su svjedoci, to su ispovjednici. Koga, čega, svoje sile, svoje hrabrosti, Ne, braći i sest, svjedoče gospoda njihovog i Boga njihovog, vaskrslog i vaznesenog i u crkvi prisutnom. Zato i mi imajmo za drugove, imajmo za, za pomoćnike, za zaštitnike, svetitelje, braći i sestre. Nemojmo da paničimo kako ćemo, šta ćemo, nemamo koga, nemamo sa kim. Ima, samo se upoznaju. Čitaj, upoznaj se. Upoznaj se sa događajima evanđelskim. Čitaj Vaskrsna evanđelja. Ako hoćete, možemo, evo, otac Vasilije, obratite se njemu, pa neka vam odvoji Vaskršnja evanđelja. Ona koja crkva čita na tim jutarnjim bogosluženjima, na koja direktno ukazuje. Pa ćete vidjeti, imat ćete, znate, direktne informacije. To, to i tako. Luka i Kleopa, put za Emaus. Šta je tamo bilo? Mironosice na grobu. Šta se tamo dešavalo? Šta se dešavalo? Jutros, e, Evanđelje Vaskrsno, Gospod posle Vaskrsenja u Galileji šalje i kaže, idite i naučite sve narode. Znate li za to, braći i sestri? To je evanđelje koje se čita na krštenju. Posle Vaskrsenja, 40 dana je gospod bio sa učenicima, prije nego što će se vaznijeti. I pazite, govori, uči, pošto je ustao iz mrtvi, idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I, eto, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Jeste čuli nekad ovo? Čuli ste sa riječi gospodnje. Znate, to je, to je gospod izrekao pošto je ustao iz mrtvih, braći i sest. I crkva, kad krštava, ona se oslanja na taj blagoslov. Idite i krštavajte. Krštava se sluga Boži Petar, sluškinja Božija Sofija, Irina, Marta, Marija, Jovan, Marko. Idite i krštavajte. I učite da drže Pazite, sve što sam vam zapovjedio, ne samo krstiti se i doviđenje i s Bogom popet. Učite ih da drže, ne samo da čuju, nego da drže životom, bićem, umom, voljom, srcem. Pazite, ne bilo šta, nego sve što sam vam zapovjedio. I kao posledicu svega toga šta imamo? Doživljaj njegovog prisustva. Jer kaže, i eto, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, a naravno i u vječnosti. Jedan od uzroka što mi gospoda ne osjećamo, braći i sestre, što mi u crkvi vrlo često jedan drugoga gledamo, pa ja vidim raje, raju vidi mene, pa ti vidiš nju, ona vidi tebe, a gospoda nema niđe, pa kako da ga budu? Naravno, ima ga po ikonama, ali nema ga tu, a zašto? Ne učimo, braći i sestre, apostolsku nauku. Ne držimo ni malo od onoga što nam je zapovjedio. I kao posledicu imamo osjećaj nedostatka. Kao nije prisutan. I eto, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Ne učimo, ne držimo, nema ga. Osjećamo da ga nema. I neće ga ni biti ako se ne pokajemo i fino onako kako su nas oci učili, apostoli zapovjedili, gospod potkrio i blagoslovio, ne vratimo crkvi. Kroz vrata evanđelja. Zato vas molimo, imajte sveto evanđelje, imajte ga, braći, nemojte, nemam sveto evanđelje, nemojte to, opasno je to, loše je to, imajte sveto evanđelje i polako, upoznajte se sa njim, odvojite malo vremena, Čitajte ga malo, iako možda neće biti jasno. Čitaj, počni od Marka, Mateja, idi preko Luke, do Jovana, uđi u djela svetih apostola, probaj, zagrbi malo, zaplivaj. I otvorit ti se novo carstvo, novi život. Vidjet ćeš sebe, možda po prvi put, ili kako kaže jedan od savremenih svetih otaca, desit ti se da se vratiš sebi Zamislite to, da se sretneš sa sobom. Mi vrlo često, najčešće, mi uopšte nismo, braći se, sese, ono što jesmo. Mi smo nekim ulogama. Kaže, on je futbaler, ovaj kaže, on je doktor, ovaj je, ne znam, ovo, ono. U redu, to su sve zanimanja, to su sve profesije. A ne možeš ti biti to. Ti, si, ti moraš biti nešto mnogo više od toga. A šta je to, braći se, sestre? si hrišćanin. Kad mučenik kaže, pitaju koji si, a on kaže, hrišćanin sam. Znate, petozarni mučenici, pa jedan od njih, mislim po blagoslovu svetoga Mardarija, govorio mu je, pošto ovaj nije bio tvrd u nauci, nije bio tvrd u evanđelju, pa se bojao da se od straha ne odrekne. A ovaj mu kaže, ništa, ne brini. Kad te budu pitali, ti samo odgovaraj hrišćanin sam. I zamislite, to je dirljiva scena. Pitaju ga, istjezavaju ga, a on samo odgovara. Hrišćanin sam. On i drugo pitanje, on hrišćanin sam. On i treće, hrišćanin sam. Znate, znate kako je to? To je kao kovac u glavu i samo udara. Hrišćanin sam, hrišćanin sam, hrišćanin sam. Potpuno je razbio atmosferu. Naravno, postradao kao mučenik, Bijelić i njegovih mošti imamo u crkvi Svetoga Luke, to da znate. U Kotoru, u Starom gradu imate mošti petozarnih mučenika, miomirisne i imate ih u Pećkoj patrijaršiji. Moćne mošti, mnogo moćne mošti. Svjedoci, braće i sestre, i duše im mirišu i kosti im moći projavljuju, pa ih i moštima nazivamo. I mi da se potrudimo da prvo povjerujemo, evo crkva nas uči, evo nas i tomom poučava, dodirni, vidi, evo toma dodiruje, povjeruj, drži, ispovijedi, hrani vjeru duhom svetim kroz crkvu, stani za smrti gospodnje, nemoj da se plašiš da svjedočiš njegovo vaskrsenje i ne brini, ostalo će ti se dodati. Ovdje nam se daje blagodat u Carstvu Nebeskom, davaće nam se na još prisniji način. Zato, braće i sestre, pomolimo se Gospodu i saborno i danas i sutra, a posebno nedeljnim danima, da nam da duha vjere, duha svetog, da budemo i mi, kao što su bili naši sveti preci, u ova mrtava vremena, prošljiva, kukavičija vremena, da budemo svjedoci smrti i vaskrsenja gospoda našeg Isusa Hrista, koga da slavimo zajedno sa Otcem, a u Duhu Svetom. Amin da nešto Kažite, oče Grigorije. Njegoš kaže u Gospodu vijecu e, vaskrsenja ne ima bez smrti. Da. U svim ovim predavanjima, opet kao u svetom pismu kaže e, svako zrno koje se u zemlju baci, ono umre, a daje, a vaskrsava iz njega plod. Da. Sami čovjek na zemlji tako, slično, da je zemlja kao bašta, kako nam reka, svetih otaca i vaskršenja, kao nasadnik. Da. Po ovim svim knjigama, pa evo, prijateljim, čitao sam nekad i to, isto kao da je zemlja kugla e, rasadnik. Da za svetenje i za vaskrsenje. Tako, tako izlazi. Meni se činio, možda ja blefiram mm, nešto što možda i ne znam o tome, ali meni se čini da ima tu nešto i, i dobro. Da. Vaskrsava e, Skrsnjena bez svaka semenja koju sam uvezan ubacio, nije se nikad više našao. Da. Ona ne stane, ona umre. Jeste, pa to bi, može da se tumači očeg Julije na nekoliko načina, ali jedan od naj, da kažem, boljih, prihvatljivih jeste da umremo kroz poslušnost svetom evanđelju, znate. Jer ako čovek, gospod je rekao, ako sačuvamo život svoj, izgubit ćemo ga. Šta bi to moglo da znači? Da sačuvamo onaj naš E, egoizam, znate, da tako budemo tu u crkvi, ali, što bi se reklo, da ne damo na sebe. Znate, onako odmjereno blagoslove, da. pomalo posta, znate, jednom godišnje u crkvu, znate, onako pričešće po svojoj volji, takav čovjek e, čuva svoju bolest, on je umro. A čovjek koji kroz poslušnost, to je posebno izraženo u manastirima, koji kroz poslušnost umre, jer biti poslušan znači odreći se svoje volje. Pazite, a volja je e, jedno od najdubljih projava i jedno od najdubljih svojstava života. Znači, volju odsjekao. Čovjek umre. Ali pazite, on je o, e, sječe pred blagoslovom crkve i pred blagoslovom, recimo, sveštenika, episkopa ili igumana. I on umire pred tim blagoslovom, znate, umre i vaskrsava primajući blagoslov, ako, a kroz blagoslov blagodat Božiju. Imate bezboj primjera u žitima sveti, gdje su umirali, potpuno su se gubili, kaže gospod, ko izgubi život mene radi i evanđelja radi, on će, on će ga sačuvati. Dođe vam neka životna situacija, a svima dolazi, i pred vama se da, sada mogućnost da odreagujete ili ovako ili onako po ljudskom i po strasnom, vi ćete reći ovako, a evanđelje kaže onako. Recimo, treba osuditi ili oprostiti. Eto ti, sjeme, hoćeš i da, da se sačuvaš, onako da bude po tvome, osudi, ali nisi primio život. A ako hoćeš da oprostiš, evanđelja radi, ti si umro, znate, onom palom voljom, umro si, radi čega, radi evanđelja, i primio si blagoslov. Kogod je poslušao evanđelje, on je osjetio strujanje, neobično strujanje u svojoj duši, ispunjavajući male blagoslove. Evo da vam kažem, poslušajte crkvu. Garantujem vam, u ime crkve, ako budete slušali blagoslove crkve, sada ih ne nabrajamo sve, samo nekoliko, postite kad treba da se posti, srijedom i petkom velike postoje, Dolazite nedeljom na liturgiju. Uhvatite taj bogoslužbeni ritem. Počnite da živite po svetom evanđelju. Nemoguće je da ne naslijedite život vječni. Znate, to je nemoguće. Ako budete poslušali, umirali kroz poslušnost volji Božjoj i evanđelju, vi ćete vaskrsnuti. Jer je Gospod tako rekao. On je to obećao. I bit će tako. I vidite, prolog vam svjedoči da zaista biva tako. I danas, Među nama, istina, nema ih mnogo. Imate ljude koji umiru radi evanđelja radi, odsjecajući svoje rasuđivanje, svoje umovanje, pokoravajući ga umu crkve, odnosno umu Božijem, učenju Božijem, pokoravajući svoju vjeru, simbolu vjere, ja bih vjeru, da vjerujem ovako, ali mi kažemo ne, ja ću vjerovati kako su sveti oci govorili. Ovo učenje govori ono, ja kažem ne, Ja ću vjerovati kako su sveti oci govorili. Hoću da, da budem u tom grobu, da bi vaskrsao sa njima. Znate, to je mnogo važno, da budemo poslušni. E, to je to sjeme, znate, koje se raspada, život koji mi gubimo u Hristu, kroz poslušnost njemu i vaskrsamo i dajemo mnogi plod, neki po 30, neki po 60, neki po 100 Svi ovi, evo i monasi, znate, da su se razbježali, znate. Ko bi znao za njih, znate. Sačuvali su život, ili mnogi drugi, džako na vakum. oni mogu da sačuva život, znate. mogu da se odrekne i odlično prošao je. Sačuvao je život svoj i živio je lijepo i srećno 80 godina. I kraj. Izgubio ga je. I to kako ga je izgubio, znate. Na, na kolcu je bio, znate, na kolcu je umro nabijen na kolec, izgubio ga Hrista radi, raspao se. Koliko se svetitelja bukvalno fizički raspalo, znate, imate svetitelje koje su kidali na komade, Jakova Persijanca su bukvalno kidali na komadiće, svaki prs su mu otkinuli posebno, ruke, noge, znate. Naš Kliment Ankirski, njega su bukvalno, znate, onako mesarski, znate, zglobove, koljena, ruke, šta sve ne, karalampije, da ih sad sve ne nabrajamo. Bukvalno fizički su se raspadali, ali zato plod besmrtan. Besmrtan, imena besmrtna. Svaka čestica moštiju silu projavljuje. Demoni ih se plaše i svjedoče život, ne samo svoje generaciji, nego svim generacijama. E to je sila smrti, odnosno gubljenja života radi Bože ga i radi vjere u smrt i vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Božja blagodat ne drži, ne, ne drži nek bolovi teški u tim mukama, njega Gospod Bog Tačno je, tačno je. Ali vidite, malo se ko zaleće, znate. Malo se ko zaleće, znamo, ali, znate, svi volimo anesteziju. Znate, danas više neće ni da se porađaju, bez anestezije, znate. Nije lako ući u prosuđe da djeluje, znate, to je... E, treba imati ljubav, znate, prema gospodu. Što kaže vladika Nikolaj, mi kad čitamo, mi razumijemo, znate, u redu, rukama je otkinuta, glavama je otkinuta. Mi to donekle možemo da ispratimo. Ali ono što ne možemo, sem ako nemamo u srcu, to je ljubav prema gospodu. Kada nam učenik kaže, Žao mi je, kaže, samo što mogu jednom da umrem za gospoda. Znate. Što ne može dva puta. Što ne može hiljadu puta na dan. Znate. Ne mislite vi dok je to ljubav. Kakva je to ljubav? Mi tu ljubav nemamo, ni, znate, uopšte nemamo taj opit. Što ne znači da ne možemo da je steknemo, ali živeći u crkvi, znate. Nadaknjući se duhom crkve, duhom svetim, duhom evanđelja. Ne znamo mi koji su naši potencijali, znate svakog od vas. Ovdje potencijalno ima i mučenika, i stopnika, i ispovjednika, potencijalno svetitelja, netruležnih moštiju, zna, besmrtnih imena, ali ništa na silu, ako hoćemo. Je li ovo evanđelje u mojim rukama, braći i sestri? Ja mogu sad da ga pojedem, znate, mogu da ga bacim, a mogu i da ga čitam. A mogu da se trudim da ga živim, da ga živim, da počnem od sad, večeras, sutra da krenem, da krenem, da krenem. I pazite, može da se desi čudo. Sile da djeluju. A to možete i svi vi. A da li mi tako radimo? Ne. Nama vrijeme prolazi, prolazi, prolazi, prolazi. Koliko mi toga znamo od onoga što je Gospod ispričao, što je Gospod rekao, što je Gospod učinio. Koliko znamo od toga što su apostoli učili, govorili. Koliko znamo o čudima svetih apostola. Vrlo malo. Znate. E zato i vjera mala, plitka, tanka, zato i svjedočenja nema. Ali evo opet crkva nas poziva svake godine, vidite kako mudro zatvara taj krug, pa opet pasha, pa opet veliki post. Zna ona da je to nama potrebno, znate, da ne možemo odjednom, da svake godine po istom, je tako, putu, kroz iste događaje, na isti način nas vodi i vaspitava i hrani. Tu držimo se crkve, svjedočimo smrt i vaskrsenje gospodnje na liturgijski način i daće gospod, braći i sestri, duha svetog. A duh sveti kad uvede u čovjeka, onda nemoj da se sekiraš. Sve će biti savršeno jasno i otkriveno i zapamćeno, ne samo u vremenu, nego ćeš to da pamtiš i kad umreš, kad ti se duša bude odvojila od tijela, ti ćeš da biraš voskresenija den, ti ćeš da govoriš Hristos voskrese, ideš kroz nebesa i govoriš Hristos voskrese, a demoni pored tebe osluškuju i bježe, skonjaju se jer ti si svjedoči na zemlji, ti dušom svjedočiš i kroz nebesa. I tijelom, kao što naši svetitelji, oni i tijelom svjedoče Vaskrsenje Hristo, kao Vasilije Ostroški, je tako? I drugi naši svetitelji. Svjedoče Vaskrsenje Hristovo iz onih njihovih, da kažemo, mrtvačkih sanduka koje pretvoriše u sveštene kivote. Mrtvački sanduk pretvoren u kivot sveta, sile života. Otkud? Pa Vjerovo je u Vaskrsloga gospoda. Sve mu je on bio. I zato je tako krepak. I on svojim moštima govori, ajde brati, ti vjeruj. Nemo da gubiš vrijeme, nemo da si rasijan. Da Stisni, zagrizi, stani iza toga. Ne daj to ni za šta drugo. I prenesi porodici, nauči djecu, Takvu vjeru daj Bože da imamo, a imamo od koga da se naučimo. Neka neko kaže, braćo se i sestre od vas, kako je Gospod danas, na tominu nedelju, e, došao kod svetih apostola. Ima jedna osobenost kako je, kako je došao. Samo malo da vidimo u našu bratiju koja... Znači imamo događaj evanđelski, je tako? Apostoli su svi na jednom mjestu, ove nedelje i Toma, pošto prošle nije bio, oni mu kažu, vidjeli smo ga, on kaže ne, neće vjerovati. Molim? Zatvorene? Ne. Vrata. Kroz vrata, Aleksandra. Pa on uši, pazi polako, kroz zatvorena vrata, nemoj sad ti... Zatvorena vrata. Jeste vi rekli? Vi ste rekli, ko na vrat. Dobro. Evo za vas onda ohridski prolog da imate. A, dobro, i za vas ćemo imati nešto. Pređite se ovdje. Evo, za vas ohridski prolog oni koji nemaju braći i sese obavezno neka, neka imaju ohridski polog. A evo za vas jedna brošurica iz Lavre Svetog Davida Gaređijskog, to je to mjesto gdje su postradali 6000 monaha. Imate tu fotografije i... Inače imam dog, tako da... E, pa dobro, Dobro. sijaše blagodanje, čista ja, evo raduj sja, i partine raduj sja, tvoj sin voskrese tri,